trato de olvidarte. Eh. Aún se nota que me muero por ti. Yo no te saco de mi mente. Me gustaría que estuvieras aquí. Y quien te cuida solo yo, quien te mira solo yo, quien te abraza solo yo. Quien te acaricia solo yo, quien te besa solo yo. Nunca nadie solo yo. Y quien te cuida solo yo, quien te mira solo yo, quien te abraza solo yo. Quien te acaricia solo yo, quien te besa solo yo. que te encuentres bien Aunque en verdad yo un extraño roce de tu piel Entiende que lo que siento nunca va a pasar Por más largo que sea el río siempre llega el mar Yo te pongo condiciones, yo te lleno de ilusiones Sin embargo yo conozco todita tus aficiones Muñequita, tú eres mi favorita Por más que tú lo niegues se te nota, tu cuerpo me y es que tú te vuelves loca, mami se te nota Lo dice tu boca Quien te cuida solo yo, quien te mira solo yo, quien te abraza solo yo, oh, oh. Quien te acaricia solo yo, quien te besa solo yo, nunca nadie solo yo, oh, oh. Y quien te cuida solo yo, quien te mira solo yo, quien te abraza solo yo, oh, oh. Quien te acaricia solo yo, quien te besa solo yo, nunca nadie solo yo, oh, oh. Y cuando quieras tú me llamas, que yo te respondo. Nos escapamos y contigo yo me que tú sabes que conmigo lo disfrutas. Silencio, como a ti te gusta. Y es que tú te vuelves loca, mami, se te nota. Lo dice tu boca, ah, ah, ah. Tú te vuelves loca, loca, loca. Mami, se te nota, ah, ah, ah. Quien te cuida solo yo, quien te mira solo yo, quien te abraza solo yo, oh, oh. Quien te acaricia solo yo, quien te besa solo yo, nunca nadie solo yo, oh. oh. Y quien te cuida solo yo, quien te mira solo yo, que te abraza solo yo, oh. te sacudo